irailak hogeita osteguna da eta uberrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna. E, inglesaren ikaskuntza bultzatzea azmoz, berriozarko udalak itzarmen bat onartu du. Aldeko amabi bozka eta sentze bakarrak albidetutako itzarmena atzo urututako osoko bilkuran onartu zen. Itzarmen horrek berrio zartarren ingelesen ingelesik askuntza errazte aldera ingeles akademia batek kulturretxe zarra erabildezan erraztuko du. Ezkuntzako zinegotzi den nolaia akademia erabiltzen duen metodologia positiboki baloratzen duela esan zuen. Azkenik, etekinak derburu ez dituen akademia dela aspimarratu zuen hortxe olaia hitzak. Bueno, como ya todas y todos conocemos, eh, Trinity College London <laughs> se puso en contacto con este ayuntamiento para, para intentar eh, para, bueno, para estudiar la posibilidad de abrir una escuela de inglés en Berriozar. Bueno, tras haber mantenido alguna reunión con la alcaldía y luego haberlos puesto en, junta de portavoces, en la que me colé como concejala de educación, pues eh, bueno, nos pareció muy interesante este proyecto, ya que oferta, oferta a la ciudadanía de Berriozar una alternativa bastante buena, considero yo, en el aprendizaje del inglés, ya que es bueno, una, entidad sin ánimo de lucro y, bueno, las tarifas que oferta pues son bastante asequibles y a la vez eh, bueno, el proyecto y la forma de trabajar pues potencia mucho el, lenguaje oral para poder facilitar a los alumnos y alumnas eh, el poder mantener una conversación en inglés y poder manejarse en inglés y además eh, bueno pues pasan exámenes con los que acreditan con títulos eh, oficiales ¿no? que tienen su validez a la hora de, presentarlos en cualquier organismo. Biotzaren mundu eguna ospatzeko berriozar e, eh, zarkatuko du paseo ibiltari batek. Mugia di osasun honeko bihotza izateko lemapean berriozarko osasunetxeak biderakuslez gidaturiko paseoak antolatu ditu gaurko. Paseatzen joan ala osasunetxiko erizain batek azalpenak luzatuko ditu ariketa osasuntxuen inguruan. Carmel Aurrak berriozarko herrizarraren historia zitzen du. Javi Arrandoazak paseoetara eramateko gokiak diren arropen inguruan aholkuak luzatuko ditu eta azkenik Raul Maiz eta Alberto Niebak baratzeko logikoak eta naturgela aurkeztuko dute. Gogoan joan izen aktivitatea huelduek direnentzat zuzenduta dagoela. Eta Euskara ikasteko aukera paregabea uzalor Euskaltegian. Aekako auzalor euskaltegiak euskara ikasteko kurtsoen matrikulazio kanpainaren azken astea igarotzen ari da. Aekak maila guztietako ikastaroak eskaintzen ditu, barnetegiak, online ikastaroak eta auto ikaskuntzak, mintza praktikak eta normalizazio planak besteak beste. Izena emateko berrio zarko auzalor euskaltegian errekalde kaleko laugarren zenbakian edota ondorengo telefono zenbakian zein elbide elektronikoen bidez. Beatzei lauzortzi, hogeita mar, 0602 telefonora deituaz, edo berriozar abildue aeka.org daidatzeaz. Eta gaur berta bertan eh, berrezarko Euskaldunen bigarren topaketa eginen da. Arratxaleko zazpiretan kulturgunean Euskaldunen bilkura egingo da Euskararen erabilera suspertzen duten aktivitateak bultzatzeko dagoeneko maiatzen bilduziren testuinguruan, testuinguruaren analisi bat egiteko bilkura hauen antolatzaile den Mikel Hortigosa. Bueno, ez ditu Mikel Ortigozaren e, eh, hitzak momentu honetan aurrera jarraitzen dugu. E, Berriozarko musika eskolarako enplego publikoaren deialdia Berriozarko musika eskola gaztear dagoen kurtsorako ateria edo perkusioko naiz trompeta irakasleen beharra du. Aurkeztu nahi den euska bidea berriozarko udaletxean entregatu beharko du. Irailaren oita zazpia baino lehen goizeko zortzietatik eguerdiko ordu aterriak bitarteko orutegian. Informazio gehiago iru bebikoitza.berriozar.es horri aldean. Eta berriozarko musika bandak eh, ordiziara abiatuko da urrengo igandean. Bai, Xabi, doinua musika bandak ordiziara bidaiatuko du beti argi musika banda bisitatzeko asmo zonela itzulia izango da ordiziako bandak berriozarkoari egindako bisita. Eta bertso eskolan izena emateko epea zabalik. Hala xixabi, Nafarroako bertso zalelkartea gestionatzen duen bertsolaritza eskolan izena emateko epea zabalik da. Ama bi urtetik gorakoek irailaren oita zazpia baino lehen apuntatu daitezke. Udaleko Euskara zerbitzuan edota behatzi lau zortzi. Ama lau hogeita mazazpi berro eta zazpi telefonora deituaz. Mintzakiden parte hartzeko ere izena emateko epea zabalik. Euskaraz, mintzatzeko talde txikia kosatu aldera izena emateko epea aurriaren emeretzea arte gongo da zabalik. Inskriptzioak udaleko Euskaraz erritzuan ingo dira. Telefonoz egiteko aukera dago behatzi lauzortzi, hogeita mar, zero iru, berroita meretzi telefonara dituaz, euskara bildua berriozar.es emailaren bitartez izen amateko aukera ere badago. Aurkezpena berriozarren urriaren bederatzen arratxaldeko zazpiretan kulturgunean izango da. Informazio gehiago euskara zerretzuan bertan edo iruñe herriko mintzakideko, mintzakideko koordinazigunean edo behatzi lauzortzi laroita masei, zero bost, tamasei telefonoan. Larun arditxo eta ardi beltz berriro larun bat arratzaldetan. Berrio zarren jada, bosgarren urtea da larun martxan dela larun batetan elkartzen dira lehen ezkuntzako irugarren eta laugarren mailakoak berriozarko kulturgunean, lauterretatik seiterrik bitarte larun batetan ekintza ezberdinak egiten dira eta urtean ekintza osagarri batzuk ere, ala nola erterak eta kanpaldiak bosgarren eta sigarren mailakoak berrio zarren arditxo taldea osatzen dute eta DBA txekoak ordea Ardi beltz, larun blairen izen emate epea irailaren nogeita iruti kurriak lau bitarte zabalduko da. Izen emate horria Euskara Zerbitzura eraman beharko da marretatik jordu bitarte. Informazio gehiago Euskara Zerbitzuan behatzi lau sortzi, hogeita mar, zero iru, berroita medratzi, telefonoan. Eta segidan Berriozarko Futbol Klubaren urrengo partiduen informazioa entzungai e, Berriozar Regional Taldeak amaiaren kontra jokatuko du partida Berriozarko Zelaian e, larun batonetan, arratzaldeko sei tardietan. Eta berriozarko gazten taldeak, e, gazte berriak izeneko taldearen kontra jokatuko du antxango zelaian, e, irailearen nogita sortzean eguerdiko edo ja atxaldeko lautan. Eta kadeteak kamilaren kontra e, larun batean, amabietan berriozarko zelaian. Eta kadeteak betaldea maiaren aurka lehiatu egingo da maiaren zelaian. Eguna, irailaren oita bederatzia eta hauek ere atxaldeko lauterritan. Eta nesken regionaleko taldea amigoren, amigoren kontra jokatuko du larun bat e, honetan ere e, eh, e, eh, arratzaldeko zeiak eta lorduenetan e, eh, amigoren zelaian. eta eguraldiaz eh, mintzatzeko unea dugu orain, e, garazi, e, eguraldi ederra izango dugu paseatzeko. Atzoko abezela, bai. baina horrengo zeru aparte zodeitua egongo da, erdi mailako odeiak eta o, o, goi odei, odeiak nagusi izango ditugu. Baina izea ego osagaikoa izea ulbizia ibiliko da eta beraz temperaturan aldaketarik ez gaur ere beroa izango dugu. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian fmko eun.zortzean edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten. Thank you.